Ai i cili shpëton prej zjarmit, ai i cili shpëton zjarmit të xhehenemit, edhe ai i cili hin xhenet qeky asht që ka fitu. Nëse don ti me qenë prej atinve që ki fitu, merre këtë porosi t'Allahut subhanehu ue teala, për arsye se prej asaj që ti shpesh herë hik pi asaj ka me zonë. Ai i cili e përmend dhe e kujton vdekjen, shpërblehet me tre shpërblime. Ai i cili e kujton shpesh vdekjen dhe e ka në hatër, shpërblehet me tre shpërblime. I pari prej këtynve a ta'xhilu teube, ban pendim shpejt, ngutet në teube dhe nuk e le për nesër. Për arsye se shumica, të cilët e kanë lonë teuben, pendimin, te Allahu për nesër, ato kanë shku te vorret duke thonë nesër. Bima kanu jeksibun. Nëse përmenden të vdekurit, numëroje veten njonin prej atynve. Nëse don ti me mësu, nëse don ti me eduku veten tonde, Kur t'bohet muhabeti i të vdekurve, numëroje veten tonde njonin prej atynve. Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu thot, Es sa'idu men uuidhe bi gajrihi, i lumtur ash ai i cili merr mësim pi tjerëve, nuk e prit veten e tij me hin tabut e pastaj me morr men. Do të lakmojshe që të veprojshe vepra të mira që t'hidhenshin te Allahu dhe me ditë se sa afër e kije vdekjen nuk do të lakmojshe në këtë dënja atë shumë Dije se ti je që s'je tu punu Edhe ti je që s'je tu u pregadit Çka ka me të gjetë kur t'vjen vdekja Vdekja ka me të gjetë qysh i ka gjetë edhe ato para ti Se i kanë ra pishman Mirëpo n'at ditë a kon vonë Për ata a pyt njani prej të parëve, i cili nuk ka lakmu n'këtë dunja dhe i kanë thonë, ma eblegul idhat, cila është këshilla ma e mirë, është përgjigj dhe ka thonë, en nedharu ilel emuat, këshilla ma e mirë është me i shiqu t'vdekmit, për arsye se edhe i vdekur i cili është pran teje, nuk merr mësim prej atij, dhe nuk vlenë ty që me të dhonë njëherë dhe për gjithmonë men, që m'u pregadit për ahiret, Tema, tema, Dënimi i vorrit, dënimi i vorrit, dënimi i vorrit, dënimi i vorrit. Dmth thot, kjo temë na e ban neve me dije se besimtarët besojnë në dënimin e vorrit dmth thot pas jetës ka vdekja dhe vdekja në varr apo jeta e vorrit Shpirti përjeton ndërsa trupi nuk përjeton asgjë. Mendimi i Ahli Sunnetit është i bazuar në Kur'an dhe në Sunnet se dënimi i varrit ka me kanën me shpirt edhe me trup. Jeta e varrit është jetë e gajbit. Njeriu s'ka mundësi me folë me këtë me logjikë, s'ka mundësi me kuptu këtë Dhe siç na e ban neve me dije çështjen e besimit në këto ajete dhe hadithe e merr besimtari e kupton se besimi në dënimin e varrit është prej çështjeve të besimit që i obligohet besimtarit me besu por ndryshe mohimi i kësaj është prej veprave që njerinë e nxjerrin në rradet Idha ashtë E ndërruan socializmin dhe komunizmin, i cili normal ishte i keq. Erdhën njerëzit edhe gjykojnë me çka? Me demokraci, kinse demokracia është më e mirë se komunizmi. Edhe pse është ndoshta më e mirë në disa aspekte. Edhe njerëzit tani Shumë prej muslimanëve mendojnë se demokracia është diçka që s'është problem. Normal, njeri demokrat është, rahat, Bani halal këto senet, bani haramet halale, s'është problem kjo. Njeri ishte demokrat, rahat, ban çka dush, se Allahu t'i fal krejt. Këta si muslimanë besojnë, se demokracia është e mirë, ndërsa edhe demokraci sa që ka te njerëzit, e kena obligim, dhe është moto e gjithë pejgamberëve, mi bo kufër asaj. Besojnë në diçka tjetër përveç dinit të Allahut. Që nëse i pyet ti ata, se a jeni parti fetare ju? A besoni në Allahun? A jeni kështu thonë na jena parti sekulariste? Na jena parti sekulariste, do të thotë jo fetare, nuk besojmë në Allahun, nuk besojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kena mohabet vetëm, mohabet para zgjedhjeve. Para zgjedhjeve kena mohabet vetëm shkojmë na falemi në disa xhamia. Shitemi si musliman do të them pra që pasohet pas Allahut subhanahu wa taala. Që duhet pas Allahut subhanahu wa taala, që ndjeket pas Allahut subhanahu wa taala, prej sendeve abstrakte që i shef apo nuk i shef, prej ligjeve që i marrin njerëzit, prej kryetarëve, tiranëve, të cilët i bëjnë zullum muslimanëve dhe të tjerëve, kush është kështu, ky ka hin tagut, është pjesëtar i Tagutit. Na kena ba kufër ndaj gjithë atyre partive demokratike, të cilët e kanë din demokracinë. Edhe këta duhet me mësu besimtarët se demokracia është din fe të cilën e kanë marrë njerëzit. Nëse ua shan ti atyne ata, ata idhnohen, bile ndoshta të mshelin, bile ndoshta të akuzojnë. Pse? Ua ki sha dinin atyne, ua ki sha fenë, ndërsa i shef njerëzit se njerëzit kur bëjnë tallje me dinin e Allahut, me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me fenë e Allahut, me Kur'anin e Allahut, Fadharni wa man yukadhibu bi hadha al hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Ata që s'kanë bo sexhde këtu Allahut, s'kanë bo sexhde, s'kanë la ftyrën, s'kanë la krah, s'kanë dhonë mes'h kokës, s'kanë la kamë, kanë nejtë xhunupa, s'kanë marrë abdes kurrë, s'kanë marrë gusëll, s'kanë ra në sexhde Allahut xhelle xhelaluhu, do t'ju thotë ditën e kiametit, eja hini tash në namaz, eja falne një namaz. Ni ndeshje na me pasë me ni vend Allahu na rujt kur u prek unaza çka bahet fela yastatiun pastaj rezultati i kësaj që Allahu ka me ju blloku unazat se këtu s'ka marr abdes këtu s'ka bo sexhde po thot khashiatan absaruhum tarhaquhum dhilla syt kanë me ju praptu ka mi kaplu poshtërsia wa qad kanu Që kemi mu ngjall s'do ishim me nije kush ka kush u ngjall be a, a s'ki plot shqiptarë që thonë kush u ngjall be hoxhë ti po na thu që kena mu ngjall a thonë qeshtu plot kush u kthy prap kush u kthy prap bima kasabat rahina illa ashab al yamin Qysh ma mirë me u gjykon këta? Kur është pyetja te namazi, ngone këni te ashabët e pejgamberit, te Ebu Bekri, te Ymeri, te Osmani, te Alia, te Ebu Dherri, te Ebu Musabi, te Bilal Habeshia, te Suhejb Rumi, te ashabët, te 150.000 sahabët e kohës pejgamberit, ai që e ka lon namazin, ai ka qenë kafir. A është ekstremizëm kjo? Shumë e ke shtrëngu, a mos po plas dikush? Jo. Na pak e zbutim, na. A hiç s'guxojmë me e zbut. Po po plasen, le të plasen. Qysh bre hoxhë le të plasen? Vallahi qashtu është. Ata që s'e kanë falë namazin, në zemanin e tyne, e kanë pas kafir. Vëllezër të ndershëm dhe motra të ndershme, çështja vëllezër të ndershëm, që dona sonte t'ia kushtojmë kët ligjëratë në kët xhami, në kët vend pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. T'i dalim krah ta mbrojmë nderin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që nuk kena mundësi me fuqi Që ta mbrojmë nderin e Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam Qysh e kanë mbrojtë sahabët radiallahu anhum Dhe tabiinët dhe selefët tonë Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu i shkatërroftë ato vëllezër të ndershëm. Allahu i paralizoftë vëllezër të ndershëm. Allahu inshallah çdo shtet që na ka sha Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu inshallah çon melek dhe i prapton ato shtete dhe i shkatron gjithë ata që janë aty, përveçse besimtarë dhe muslimanët inshallah i shpëton. O vëllezër të ndershëm, dhe o ju musliman, një miliard e gjysëm musliman, një miliard e gjysëm musliman, o ju të cilët i keni besu Allahun që është Zot, dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pejgamber dhe dinin e Allahut fenë islame e keni pranu din a nuk keni dëgju vallahi që kanë fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam a nuk keni lexu a nuk keni pa si kemi pa Subhanallah, po shahet, krijesa më e mirë, pejgamberi i Allahut, në mesin e dynjasë, para gjithë muslimanëve, para gjithë shteteve islame, po shahet, dhe po tallet, dhe po ta vizatojnë, dhe po ta akuzojnë, Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Subhanallah, Të burgosin dhe të dënojnë A nëse shahet pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam Thonë kjo është liri e të shprehurit Kjo është demokraci Nëse don dikush ta mbrojë dinin e Allahut I thonë ato janë terrorista Liri e tyre të shprehurit Demokracia e tyre është Që të fortit T'i sundojnë të dobtit Zenginat T'i sundojnë fukaratë Kjo është liri te ato Ke qenë trim dhe ke menduar se kjo është rren, se kjo është pallavër, se kjo është prallë, se kjo është legjendë, ajo çka thot Kur'ani, ajo çka të ka tërhekur vërejtjen prej saj pejgamberi, ke menduar se është asgjë, është barabar me zero, pra ke mbulu e ke numëruar veten prej të mëdhejve, e ke numëruar veten prej autoritetve, eja thotë shijoje zjarmin e xhehenemit, shijoje dënimin e Allahut azza wa jall. Dhe nuk mbetet vend, nuk mbetet rrugë për xhenet, vetëm sirati është e vetëmja rrugë për të shpëtu prej xhehnemit dhe për të shkuar në xhenet dhe mas kësaj fillon llogaria e Allahut azze ve xhel për njerëzimin. Vallahi i dashur musliman Allah subhanu wa ta'ala Dënon popullin nëse e keqja përhapet shumë Nëse e keqja përhapet shumë Vallahi i dashur musliman Jo veç kaq Sot bota shpejton Punon me të madhe Evropa dhe Amerika Po edhe gjithë bota që t'ju prishin natyrën e pastër njerëzve, sidomos muslimanëve. A nuk e shifni se çka bohet sot në botë? A nuk e shifni se çka bohet sot në botë? Nu'li sujufe ala ljehu Wa nuharriru l'kudse l'mejid Shpejtoni për te Allahu subhanehu wa ta'ala Po, vallahi, njerëzit kanë me dështu Nëse i marrin këta ide të kota Nëse i marrin këta punët të cilën i reklamojnë o vllazni qafiria Që i reklamojnë Evropa Dalin edhe i qujnë punët e këqija me emra të mirë që jehudit edhe krishtarët kanë bo kongrese të ndrysh, kanë thanë, si mundet me i mundë musliman, kanë thanë me luftë, me luftë ka thanë jo, se ata Allahun e kanë me vete, Thotë me luftë jo, se ata kur i luftojmë, bashkohen edhe na mujnë. Thotë po kena mundësi vetëm nëpërmjet mediumeve, me ju prish moralin e tyre, t'u prishim natyrën e pastër që e kanë, thotë dhe pastaj kemi mundësi t'lujmë me ato si dojmë. Edhe kit qëllim ia kanë arritë o vllazni, ti vendos, ti vendos a do t'shkosh në xhenet apo në xhehenem, Ti vendos o vlla i dashur musliman, a je musliman, a je qafir apo fasik? Ti vendos njerëzit të cilën kanë marrë hov në Shqipëri, ti vendos s'kanë vendos kur nisën Shqipëri. Ma musliman, ma burra dulën n'Shqipëri se të Maqedonisë. Ti vendos, shku në Kosovë, në Kosovë s'kanë gjetë vend, në Kosovë s'kanë gjetë vend, ti vendos, në Maqedoni kanë gjetë vend. Ti vendos, o musliman, a je musliman a qafir, ti vendos, a je njeri që t'don Allahu, a je njeri që t'urren Allahu, nëse shkon te ajo programi ti vendos, Shpejtoni për te Allahu, a nuk don që Allahu të të mëshiron? A nuk don që Allahu të t'i fal gjynahet? A nuk don që Allahu të të shpëton? O vlla i dashur musliman, kthehu te Allahu, o vlla i dashur musliman, shpejtoni për në xhenetin e Allahut, për xhenet të Allahut, që është sa toka edhe qiejt, për njerëzit musliman, Filloi islami i panjohur, filloi islami si një fe e re, do të kthehet islami po ashtu si një fe e re, filloi islami si i huaj, dhe do të kthehet si i huaj, fe tuba lil guraba, ju lumt, apo të mirë, apo një pemë në xhennet, apo një luginë në xhennet, se do të fal namaz do t'i çon urdhrat e Allahut azza wa jall në vend dhe do të largohet prej ndalesave të Allahut azza wa jall prej këtij momenti ky djalosh i ri bëhet i huaj mesin e shoqnis bile ndoshta bëhet i huaj edhe mesin e prindve tij familjes tij të ngushtë La tezalu taifetun min umeti dhahirine alel haq Vazhdon një grup prej umetit tem Domethonë Jo krejt umeti jem Me konë Muhammedi sallallahu sallam Kishte thonë Ka me vazhdu umeti jem Po shka thotë Vazhdon një grup prej umetit tem dhahirine alel haq Duke e praktiku të vërtetën Duke i thirrë njerëzit në islam Nuk kanë gajle kush i poshtërson ato dhe kush ju qet shpifje atyre, kush i etiketon me etiketa të llojllojta, nuk kanë dert, dhahirine alel haq, hata jeti emru Allah, derisa të vjen emri i Allahut azze ve xhel, e kur vjen emri i Allahut azze ve xhel, aja është kiameti i Allahut azze ve xhel. Guraba, guraba, ila al-qawm al-khasirun e nuk sigurohet nga ndëshkimi dhe dënimi i Allahit përveç ai populli i cili është i shkatrum ai i cili është i shkatrum ai vetëm sigurohet prej ndëshkimit dhe dënimit të Allahit ngase besimtari i sinqert ai gjithmonë ka frikë se Allahu dita ditës ka shansa me kaplu me dënimin e vet Edhe të metat e veta, kush nga ne ka llogarit veten dhe ka shikuar mangësit e veta. Shërimi i parë i hallit të njerëzve këtë moment është që të fillojë çdokush prej neve prej përmirësimit e vetës vetë. Duke qortu veten dhe le të jetë kjo si moto e ngritur të çdo muslimani që dëshiron përmirësim për veten e vet. Kontrolloje gjuhën tënde kur flet për të tjerët apo shpif dhe cënon nderin e robëve të Allahu subhanahu wa taala. Shikoje zemrën tënde dhe ajo çka bart me vete nga sëmundje të rrezikshme, sikurse xhelozia, urrejtja apo zilia, ndoshta nuk e jeton ngase nuk e llogarit As që e përkufizon veten tënde ndonjëherë. Përse na gjithmonë e pastrojmë dhe mbrojmë veten tonë e ia hedhmi qortimin dhe fajin të tjerëve. E pse na gjithmonë jemi më të mirët ndërsa të tjerët janë më të prishurit? Pse shikojmë të metat e njerëzve e harrojmë të metat tona? Shumica nga ne lavdërojnë veten e vet, ndërsa Allahu i lartëmadhëruar thotë Të betohem në emër të Allahu subhanahu wa taala duke të thënë o vëlla, vallë, a je i kënaqur me veten tënde? Dhe thua vallë, Allahu është i kënaqur me ty o vëlla. Thotë ibn Qayyimi Allahu e mëshiroftë kush paragjykon mirë për veten e vet, ai është njeriu më injorant mes njerëzve. Pra, merru me veten tënde dhe leji të tjerët. Merru me veten tënde dhe leji të tjerët. A nuk është sprovu njeri me sëmundje më të madhe? sesa gafleti, harresa e vetes, e cila ndoshta shndërrohet ndonjëherë në ngurtësi dhe vrazhdësi, e pastaj ndoshta në kryeneçësi, e më së fundi Allahu na ruajt ndoshta bëhet në kufër dhe mohim, Allahu na ruajt që të gjithëve. Allahu na ruajt që të gjithëve. mbi ligjin e Allahut subhanahu wa taala dhe gjykojnë tanë kohën me këto ligje. Pastaj kanë vnu ushtri për mbrojtjen e këtyre ligjeve dhe kanë vnu polici për mbrojtjen e këtyre ligjeve nga muslimanët, që mos t'i rrëzojnë muslimanët dhe të vendosin sheriat. Nuk u thuhet këtyre njerëzve, nuk veprohet, nuk gjykohet në këtë rast me fjalën e Ibn Abbasit për këta njerëz. Ngase qysh e përmendëm edhe fjalën e Ibn Qayyimit, edhe Ibn Abil Izz al-Hanafiyut, edhe Muhammed Ibrahim Ali Sheikhit, që të tre kanë folë rreth kësajna dhe kanë përmend se kjo flet për një rast prej rasteve, siç e ka përmend vet Ibn Abbas, do të thotë nëse gjykon gjykatësi me një rast ose në raste të numëruara, mirëpo nuk ka për qëllim me vnu njeriu një ligj tjetër me hek sheriatin e pastaj me vnu ushtri për mbrojtjen e atij ligji, e me vnu polici për mbrojtjen e atij ligji, e pastaj m'i hap burgjet për muslimanët të cilët kërkojnë sheriatin edhe prapë me marr këta Këta njerëz janë besimtarë, të cilët e dujnë Allahun edhe pejgamberin, po nuk janë tu mujt me gjyku me sheriat. Nuk janë tu mujt me gjyku sheriat, ndërsa janë vetë njerëz të cilët kanë vnu ushtri edhe polici mbi qafat e muslimanëve dhe kanë hap burgjet për muslimanët, e pastaj mundohen disa njerëz me u gjet arsye këtyre njerëzve e me thënë se këta janë ende besimtarë, këta ende e dojnë sheriatin, mirëpo s'u ashtë dhanë rasti këta me gjyku. gjykatësi nuk gjykon me sheriatin në disa raste ose në ndonjë rast i ndodh gjatë jetës për shkak të ryshfetit apo diçka me kushtet që i përmendëm në këtë rast ai shpëton nga kufri po ka bërë mëkat të madh Ky është qëllimi i fjalës Ibn Abbas. Do thotë sipas kësaj na na bëhet neve e qartë, do të thonë me këtë neve na bëhet e qartë se kjo fjala e Ibn Abbasit thuhet në raste të veçanta kur muslimanët kanë sundimin e tyre, gjykon Kur'ani dhe Suneti, kanuni nuk ka vend aty. Këtë ka pas për qëllim Ibn Abbasi, nuk ka pas për qëllim se njeriu me pru një kanun të huj komplet, me vnu në vendin e muslimanëve, me gjiku gjacet e muslimanëve, shpirtrat e muslimanëve, në pasurinë e muslimanëve, në nderin e muslimanëve, me i bo muslimanët edhe qafirat të barabartë, e pasaj me thonë si muslimani si qafiri janë të njajtë, e pasaj me thonë se këtu në kanuni i ban njerëzit të barabartë, si muslimani si qafiri, do të thotë në çdo kanun kjo ekziston. S'kqyr çështje është e fesë, kush është musliman, dhe është jo musliman, këto janë barabartë para kanunit, para kushtetutës. Ndërsa në sheriat nuk është ashtu. Librin e Allahut subhanahu wa taala, jo muslimani dhe muslimani kanë dallim. A fa najalul muslimina kal mujrimina, po i bani muslimanët dhe kriminalët mushrik barabart? Ma lakum kayfa tahkumun? Çka keni që gjikoni ju ashtu? Am lakum kitabun fihi tadrusun? A nuk keni libër të cilën ju e mësoni e lexoni? Do të thotë nuk janë barabart. E kur vjen kanuni dhe këta e bën barabart muslimanin dhe jomuslimanin. Atë edhe që është i flliqt dhe ata që është i pastër barabart, kjo është kufër në atë që Allah subhanahu wa taala ka zbrit. Ibn Abbasi nuk e thotë këtë fjalë. Ibn Abbasi nuk thotë për këto kushtetuta, apo thonë se këto janë kushtetuta të cilat njeriu e shpëtojnë, apo njeriu me këtë kushtetutë që vepron shpëton nga kufri. Yufarriqu baynana wa yuthiru fi Asa Allah azza wa jalla ka thënë wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun kush nuk gjikon me atë që Allah subhanahu wa taala ka zbrit ata janë jobesimtarë Allahu subhanahu wa taala thotë Allahu i përforcon Allahu i përforcon zemrat i përforcon zemrat e atinve të cilët besuan besuan dhe kenë besnikë në besimin e tyre e ditën besimin e tyre tha i përforcon në dunja me fjalë të qëndrueshme në dunjë dhe në ahiret ulemat e tefsirit Komentatorët e Kurani Kerimit thanë, kur ashtë momenti që i përforcon në këtë dunja, tha momenti që Allahu i ban qëndrueshëm dhe i përforcon, dhe dinë me ju përgjigj ashtë momenti i fundit daljes prej kësaj dunjaje. Edhe atë që tha Allahu dhe në ahiret, tha e ka për qëllim edhe në varr. Kjo është përforcimi i dytë që Allahu subhanahu wa taala i begaton ata të cilët Ai i cili e arroi vdekjen që ashtë ma afër se çdo send, e ka arru dhe përgjigjet, i ka arru dhe pyetjet, tha, befasohet në këtë moment dhe thotë, hah, hah, ah çka u bo, ah çka u bo, edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu. Se wallahi, wallahi, nuk ka mundësi me shpëtu natën e varrit, ai që nuk i njef argumentet, nuk i njef argumentet. Të dhe kërhine me të tua wahiden. Dëshmoj për veten e tij se nuk e din, si ta dije vëlla i dashur, kurse kafiqet dhe kafet nuk e kanë lanë me mësu dinin e Allahut. Kupat futbollistike nuk e kanë lanë, nuk kanë pas kohë me mësu dinin e Allahut. Nuk ka pas ky njeri kohë me ja kushtu dinit të tij. Nuk ka pas kohë me njoftë Allahun e vet, kohë me njoftë Allahun e vet. Kësari a fi ridha rahmani daumen. i krijimi i qiejve dhe krijimi i tokës dhe ndryshimi i natës dhe ditës janë fakte dhe argumente për ata të cilët kanë mend dhe mendojnë kanë mend dhe mendojnë dhe Allahu thotë e ve lem jandhuru fi melekuti semavati wal ardi wa ma khalak Allahu min shej a nuk janë që e shiqojnë krijimin e qiejve dhe tokës dhe që Allahu ka kriju çdo send, a nuk mjaftojnë këto t'jenë argumente se Allahu subhanahu wa ta'ala është krijusi i vetëm? Wa badir in baqi fil umr Hadha khalkullah Fe eruni madha khalakal ledhine min duni Këto janë krijesa që i ka kriju Allahu Tregoni ju zotat dhe simpatizuesit dhe adhuruesit që e adhuroni pas Allahut Stanqidhuhu minh daufat talibu wal matlub. Tha Allahu subhanahu wa taala, ato të zotra që adhuroni pas Allahut, ato nuk janë n'gjendje me kriju edhe një mizë. Edhe një mizë. Allahu i përgjigjet kësisoj njerëzve me urtësinë e tij dhe thotë në suratul Waqia. Disa prej të rinjve mendojnë ta gjojnë lumturinë me haram. Prishet rinia kur ta lën dinin e Allahit xhele shanuhu ue xhele xhelaluhu pas shpine. Kështu pra, një njeri, një ndodhje e çuditshme që ka ndodh me një person i cili deshti ta gjojë lumturinë duke shiku televizor. Ajaban ajibtu li ghaflatil insani. Në atë moment shkon dhe e dhunon motrën e vet o ju rini. Në atë moment e dhunon motrën e vet Ti me të vërtet njerëzve nuk ju ke ban padrejtësi Por e ke shkel ligjin e Allahit xhele shanuhu ue xhele xhelaluhu Çka do ma zullum të madh me ban E gjajmë lumturinë kur t'i besojmë Allahit xhele shanuhu ue xhele xhelaluhu Kur t'i nënshtrohna Allahut Kur të bojna vepra të mira Kur t'i bojmë ibadet Allahut Duke i bo ibadet Allahut Aty e ke lumturinë Shkon në gjimnaz, e qet maturën me një rod dhe jetëson Shkon ati s'ka gjo, shkon në ekonomi E dha që me një rod e qënë matorin Por çka ka ndodh me disa të ri Kur e kanë çu me një rod dhe kanë shku ka një në shleper A gjeti lumturinë që e ka kërku? Jo vallahi, nuk ka mundësi Nuk gjehet lumturia në haram Nuk gjehet lumturia në haram Min kërë rida, min kërë rida Disa prej të rive kërkojnë lumturi dhe mendojnë se do e gjojnë lumturinë duke e marrë drogën, duke e thith drogën, duke e kreh drogën dhe mendojnë nëse burrni është me marrë drogë, trimni është me marrë drogë, mendojnë se ta bon thotë krejt dynjanë autoban. Ta bon krejt rrafsh, a do me u bo vla i dashur gjithmonë, t'jesh i lumtur dhe i knaqshëm po, merre pak një shpric, krehja pak nëpër hundë, edhe inshallah të bohet krejt rrafsh. Mos u mërzit, mos u mërzit. O ju të rinj, sa të rinjtë po vdesin nëpër vece duke marrë shpricat e drogës, Sa rinia po vdesin nëpër WC duke marrë shpricat e drogës Sa rinia po vdesin nëpër diskoteka duke pi drogë Sa rini po gjuhen nëpër kontinjera kur vdesin prej drogës Sa të rit e kanë hum veten e vet Sa të rit e kanë hum menden e vet Kur i kanë marrë shpricat e drogës dhe kanë pi drogë Allahu A'la wa Akbar Allahu ju dënon dhe ju sprovon. Pendohuni te Allahu dhe kontrollojeni veten e juve dhe kontrollojini fmijt e juve. Alejhim ayya munkar min kulli qawmin wa ma shar. Djali i pendum drejtohet kah kiblja E shtron sexhaden e vet Merr tekbirin fillestar Shkon në reqatin e parë Shkon në sexhde dhe nuk çohet prej sexhdes Vjen nona me ushqimin në dorë Ja afron dhe e thirr djalin e vet Ja filloi të qajë nona Tha ah djali jem Je bot i rishsejt Allahut të lëshan huet në gjelat Por u zgat sexhdja shumë Priti nona se po çohet nuk po çohet evladi i vet Ju afru dhe i tha O biri jem Bukën nona ta ka bo se malli të ka marrë Të ka marrë malli o biri jem të hash bukë prej dorëve të mija E gjet lumturinë e vërtetë Junusi alejhi salatu wa salam kur ai ishte në tre errësinat, ishte në errësinën e detit, në errësinën e natës dhe në errësinën ku ishte në barkin e peshkit. E gjeti ai atë lumturi, lumturinë e vërtetë, meqenëse ishte në këto tre errësinat, por ai e kishte lumturinë me veti. Ai thirri prej barkit të peshkut Ti je o Allah i lavdishëm dhe i lartësum. Ti je o Allah me të vërtetë, vërtet që unë jam kon Prej gabimtarëve. E pranoi Junusi alejhi salatu wa salam Dhe atëherë Allahi xhele shanuhu wa xhele xhelaluhu